Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Եկեղեցին Աստծո բնակարան թեմայի շուրջ օրվա եթերաժամին մեր տաղավարում մեկնաբանություններ կանի Արցախի թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տեր Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը։ աշակերտին Պողոս Արաքյալը գրում է. «Քեզ գրում եմ սա, քանզի հույս ունեմ շուտով գալ։ Իսկ եթե ուշանամ, որ เป զի գիտենաս թե ինչպես պետք է շրջել Աստծո տան մեջ, որ կենթանի Աստծո եկեղեցին է, ճշմարտության սյունը եւ հաստատությունը»։ Արորիայում եկեղեցին այնտեղն է, որտեղ հավաքվում են հավատացյալները եւ աղոթում։ Դա է պատճառը, որ եկեղեցին անվանվում է նաեւ աղոթքի տուն, աղոթավայր։ Անշուշտ, եկեղեցի է նաև հավատացյալ ժողովուրդը, որովհետև մեր Տերն ասում է. «Ուր որ երկու կամ երեք հոգի հավաքված լինեն իմ անունով, ես այնտեղ նրանց մեջ եմ»։ Սուրբ Սահակ հայրապետն այսպես է սահմանում եկեղեցին. Աստծո պատվիրանները մեզ չեն ասում, թե քարերից եւ փայտերից շինվածքն է եկեղեցին, այլ հաստատուն վեմի վրա հավատքով շինված մարդկային ցեղը։ Ուրեմն եկեղեցին ճշմարիտ հավատքն է, որ հավաքում է մեզ մեկտեղ ճանաչել կանչելու նպատակով Աստծո որդուն։ Սուրբ Սահակ հայրապետը շեշտելով անբից հավատքի կարևորությունը ասում է. «Իսկապես այս է Քրիստոսի հավատացյալների մայր եկեղեցին, միայն թե աներկմիտ պահենք այդ հավատը, որով բանավոր եւ մտավոր եկեղեցի շինվեցինք առաքյալների եւ մարգարենների հիման վրա»։ Եկեղեցի բառը իր հիմքում ունի հունական բառ, որ կոչվում է էկլեզիա, որ նշանակում է հավաք, հավատացյալների, աղոթողների հավաք։ Կա այսպիսի երևույթ՝ տաճար, որ նշանակում է քարեղեն շինություն։ Տաճարը կարող է լինի քրիստոնեական, կարող է լինել հեթանոսական եւ այլն։ Եկեղեցի, եկեղեցի որ հավատացյալների համախումբ վայրն է, որտեղ միասին աղոթում են։ Եկեղեցի կարող է լինի նաև քարաշեն, ինչպես այսօր է ընդունված դա անկալել աստվածածին եկեղեցին Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցին։ Եկեղեցին ով է հիմնել։ Հիմնել է հենց ինքը Մուն Քրիստոս, պատարակի հիմնադրումով։ Խորհրդավոր ընթրիքը, երբ որ ընթերցում ենք նոր կտակարանի մեջ, ինքը բաժանեց հացը, օրտնեց, գինին օրտնեց, բաժանեց առաքյալներին։ Խորհրդի հիմքը տվեց ինքը։ Եվ իրենից հետո առաքյալները վերնատանը հավաքվում էին, միասին պատարակի խորհուրդը շարունակում էին կատարել եւ միասին աղոթում էին։ Եվ առաջին ղեկավարը բուն եկեղեցու Երուսաղեմի նշանակվեց Հակոբոս Արաքյանը, Տիարն եղբայրը, եղավ հայրապետը Երուսաղեմի։ Եվ մեր հայկական պատարակի հիմքը գալիս է Հակոբոս Տիարն եղբոր պատարակից, որը հետագայում մի քիչ ճոխացրել է Հովան Ոսկեբերյանը։ Մեր բուն պատարակի հիմքը Հակոբոս Հակոբյան պատարակն որ ամենահանագույնն է իր ձևի մեջ, բովանդակության մեջ։ Այդ եկեղեցու հիմքը գալիս է հենց առաջին դարից։ Եկեղեցու առաջին իմաստի վերաբերյալ հավատո հանգանակում գրված է. Հավատամք եւ իմի միայն ընդհանրական եւ առաքելական Սուրբ Եկեղեցվո, հավատում ենք միայն մի ընդհանրական եւ առաքելական Սուրբ Եկեղեցուն, այսինքն քրիստոնեական եկեղեցին մի է եւ այդ մի եկեղեցին ընդհանրական է, առաքելական եւ Սուրբ մի է Քրիստոս, հետևաբար եւ մի է Քրիստոսի հավատացյալների հավատքը։ Դրա համար մի է եկեղեցին, որ կազմված է աշխարհի բոլոր քրիստոնյա հավատացյալներից, այլ խոսքով, այլևայլ եկեղեցիներ չկան եւ պետք չէ որ լինեն, քանի որ մի է Քրիստոս, մի է հավատքը եւ մի է այդ հավատքի վրա շինված եկեղեցին։ Այդ մի եկեղեցին ընդհանրական է կամ կաթողիկ է։ Աշխարհում սփռված քրիստոնեական եկեղեցին կազմվում է քրիստոնյա հավատացյալներից առանց ցեղի եւ լեզվի խտրության։ Միև ընդհանրական եկեղեցին առաքելական է, որովհետև բոլոր առաքյալները Տեր Հիսուս Քրիստոսի հրամանով գնացին ամեն կողմ քարոզելու բոլոր ազգերին, նրանց հավետարանի աշակերտ դարձնելու եւ մկրտելու հանուն հոր եւ որդվո եւ հոգվույն սրբո։ Մի ընդհանրական եւ առաքելական եկեղեցին սուրբ է, որովհետեւ ինքը Տեր Հիսուս Քրիստոս սուրբ է։ Սուրբ է նաեւ հավատքը, որի վրա հիմնված է եկեղեցին։ Սուրբ Սահակ Հայրապետը դարձյալ ասում է. «Մենք սովորեցինք սրան ասել կաթողիկե առաքելական եկեղեցի, որովհետև ամբողջ աշխարհում Քրիստոսին հավատացողները եկեղեցի են հորճորջվում համաձայն առաքյալներին տրված տերունական հրամանի, թե գնացեք բոլոր երկրները, աշակերտ դարձրեք բոլոր հեթանոսներին, մկրտեցեք նրանց հոր եւ որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով, սովորեցրեք նրանց պահել, ինչ որ պատվիրեցի ձեզ»։ Արդեն առաջին դարի երկրորդ կեսում սկսվեցին քարեղեն շինությունները։ Մենք ունենք սրբավայրեր, որտեղ մարտիրոսներ նահատակվել են, որոնց մասունքների հիմա վրա կառուցվել են փոքրիկ դամբարաններ։ Ինչպես մեր Դադո Արաքյալը, մենք ունենք առաջին դարի դամբարան եւ զանազան այլ տեղերում ինչպես Թադեոս Արաքյալի նահատակության վայրում դամբարան հետագայում Սուրբ Գրիգորիսի Մեսրոպ Մաշտոցի աճումների վրա Ռիփսիմե կույսի Գայնե կույսի Մարինե կույսի եւ այլն Ինչպես է կառուցվում եկեղեցին։ Տրամադրվում է տեղ, այդ հողը օրտնվում է։ Շերտ-շերտ հողը հանվում է, որ հասնենք միջև ամուր հիմքը։ 7-8 օր այն անընդհատ օրտնվում է։ Հիմքի մեջ դրվում են 16 սյունակարեր, որի վրա կառուցվում են 16 սյուներ։ 12 առաքյալների անունով, ավետարանչիների անունով եւ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի Երբ որ արդեն կառուցում է եկեղեցին, արդեն իր հերթին Սուրբ Միրոնով օծնում է Սուրբ Խորանի վեմքարը, Սուրբ Սեղանը, բեմը, կամարները, եկեղեցու 4 կողմերը, դռները, սրբապատկերները, եկեղեցու խաչը, եկեղեցու զանգը կամ զանգերը, ձրած խաչը օրտում է եկեղեցու բոլոր իրերը՝ մոմակալներ, գրակալներ, զգեստեղեններ, քշոց, բուրվար, ճաճանչ եւ այլն։ Ամեն ինչ, ինչ որ կա եկեղեցու մեջ։ եկեղեցին, որն արևելյան ուղափար եկեղեցիներից է, կոչվում է Հայաստանյայի ցարակելական Սուրբ եկեղեցի կամ պարզապես Հայ եկեղեցի։ Նրա հիմնադիրներն են Թադեոս եւ Բարդուղեմիոս առաքյալները, հայոց առաջին լուսավորիչները։ Նրանց կողմից ձեռնադրված եպիսկոպոսները հաջորդաբար հովվել են դերևս հեթանոսական Հայաստանում ծածուկ գործող եւ հալածվող Հայ եկեղեցին։ Մինչև Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի եւ Սուրբ Տրթատ Թագավորի կողմից Քրիստ քրիստոնեությունը պետական կրոն հրճակելը եւ ազգովին դարձի գալը Սուրբ Գրիգորին նախորդել են մեզ հայտնի 10 հայրապետներ։ Այսպիսով հայ եկեղեցին ուղակի առաքելական ցակում ունի եւ սխալվում են նրանք, ովքեր այն լուսավորչական կամ գրիգորյանական են կոչում, նրա սկիզբը համարելով Սուրբ Գրիգոր լուսավորչի քարոզությունը հայ եկեղեցին մյուս եկեղեցիներից ոչ միայն տարբերվում է իր ազգային եւ լեզվական ինքնուրույնությամբ, այլև ավանդության արժեք ստացած մի շարք դավանական, ծիսական եւ աստվածպաշտական առանձնահատկություններով։ Մեր եկեղեցին դավանում է առաջին 3 տիեզերական ժողովների վարդապետությունը։ Ինչու մենք հավաքվում ենք քարեղեն տաճարի մեջ եկեղեցու մեջ եւ այնտեղ կատարում ենք մեր սրբագործությունները Նախ եկեղեցին արդեն օծված սրբագործված։ Ինքը յուրատուկ կերպով դառնում է մի կատարյալ սրբավայր, որտեղ հավատացյալներ, աշխարականներ եւ հոգեվորականներ միասին մասնակցում են առողջությանը, պատարակի, ժամերգությունների, մաղթանքների, հոգեանգստյան կարգերի, փսակադրության եւ այլն։ Երբ որ եկեղեցին օծված է, այնտեղ միշտ ամեն մի առողջության ժամանակ, մանավանդ սուրբ պատարակի ժամանակ ներկա է Հայր Աստված Որդի Աստված եւ Սուրբ Հոգին, ամբողջ սուբերությունը, եկեղեցու պահապան հրեշտակը, այդ եկեղեցու անունը, որ գրում է եկեղեցին, տվյալ սուփը եւ բազմաթիվ հրեշտակներ։ Իրանք ներկա են մեզ համար անտեսանելի կերպով։ Հարց կարող է ցակել։ Ենթադրենք մենք հարված եկեղեցի ունենք Սուրբ Աստվածածնի անունով։ Կասեն, ամեն Կիրակի ժամը 11-ին Սուրբ Աստվածածին ամենտեղ ներկա է։ Այո, ամեն եկեղեցու ինքը ներկա է։ Մեզ համար դժվար է հասկանալ, բայց քանի որ խոսքը գնում է սրբության մասին, սրբերի մասին, իրենք կարող են 10000 տեղել միանավակ միաժամանակ ներկա գտնվել։ Ինչպես մենք վիդեոկոնֆերանս ենք անում եւ 50 միլիոն մարդ մեզ միաժամանակ տեսնում են։ Մենք տեխնիկայի միջոցով ներկայ ենք 100 պետություններում, նույն րոպեին, բայց սրբերի համար սահման չկա ամենտեղ միաժամանակ 100 հազարավոր վայրերում Երևան եւ ներկա են իրենք։ Դրա համար երբ որ մենք գալիս ենք եկեղեցի, մենք գալիս ենք Աստծո տուն, որտեղ ինքը ներկա է Գալիս ենք այցելելու Աստծուն։ Դրա համար ենք ասում, մարդ եկեղեցում իրեն պատշաճ պիտի պահի։ Տղամարդը գլխաբաց, կանայք գլուխները ծածկած։ Եկեղեցում կանգնում են զգաստ, ձերքերը ներքև։ Ոչ ետևն են դնում, ոչ գրպանը, ոչ կրսկին են ծալում, ծամոն չեն ծամում, չեն ճաշում, աղմուկ չեն անում, շատ քաղաքավարի զգուշությամբ, որտեղ ներկայանում ենք Աստծուն։ Եվ գալիս ենք աղոթելու, աղոթելուց զատ նաև ապաշխարում ենք։ Իսկ ապաշխարելուց որքան պիտի մարդ զգաստ պահի իրեն, լուրջ պահի։ Դրա համար եկեղեցուն պիտի պահպանի քար լրություն, որտեղ Աստված մեզ է նայում, սուրբերն են նայում, եկեղեցու պահապան հրեշտակն է մեզ նայում։ Yeah, yeah. Գրիգոր Տաթևացին խրատում է. «Մի կոչի եկեղեցի ոչ տեղյավ, այլ միով հավատով եւ հույսով կոչմանն»։ Իսկ այլև այլ ասելով պետք է հասկանալ ոչ թե իրար հակառակ, այլ հարանուն եկեղեցիներ, որոնք ներկայացնում են քրիստոնեական մի եկեղեցի։ Քրիստոնեական մի եկեղեցին այլև այլ ճյուղավորումներ ունի, իբրև տրամաբանական հետևանք երկրների, միջավայրերի եւ լեզուների տարբերության։ Քրիստոնեական ոգուն բոլորովին հակառակ է այս կամ այն եկեղեցին արհամարելը, այնպես կարծելով, թե միայն իրենց եկեղեցին է ճշմարիտը, Հարանուն եկեղեցիների մասնիկները հավատացյալի իրենց կյանքով պիտի ցույց տան, թե իրենց եկեղեցիներն ինչ հաջողությամբ են դաստիարակել սեփական հոտին Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի ոգով եւ առաքելական շնչով։ Յուրաքանչյուր մարդ հարգելով հանդերձ քույր եկեղեցիները պարտավոր է ամեն գնով հավատարիմ մնալ իր ազգային եկեղեցուն եւ որպես հավատացյալ իր հավատարմությունը պիտի ցույց տա իր կյանքով եւ աշխատի եկեղեցու բարեկարգության ու պայծառության համար բոլոր միջոցներով եւ զողություններով, որչափ որ ներում են իր բարոյական եւ նյութական կարողությունները։ Այսօր երբեմն անդամորականներ ասում են, ինչ կարևոր է քարեշեն տաճարներում մենք հավաքվենք։ Ուր էլ հավաքվենք, այնտեղ եկեղեցի է։ Այո, Քրիստոս մեզ ասում է, որտեղ երկուսը իմ անունով աղոթում են, ես այնտեղ եմ, ճիշտ է։ Բայց եկեղեցու հիմքը դրել է Քրիստոս եւ առաքյալները, իր բուն առաքյալները։ Իրենք սեցին քարեշեն եկեղեցիներում։ Իրենցից հիմքը եկավ եկեղեցին հատուկ կանոններով օրտնելու, օծելու, սրբագործելու։ Երբ որ նա սրբագործված է, սուրբ հոգու շնորհքները լեփլեցուն են, ներկա են։ Մենք երբեմն հնագույն եկեղեցիներ ենք այցելում եւ զգում ենք, որ պատերի վրա կարծես թե կախված են միլիոնավոր աղոթքներ, սարսռում ես, զգում ես, որ այստեղ հոգեոր առումով աղոթքներով զրնգում լեցուն եկեղեցի է ինքդ էլ մտնում ես այդ վիճակի մեջ։ Ինչպես ասենք, մի մագնիս վերցնենք, երկաթը ամեն օր մագնիսի կողքն է։ Երկաթն էլ մագնիսանում է, դառնում է մագնիս։ Ինքը ուրիշ երկաթներ է ձգում եւ այսպես աղոթավայրեր կան, որոնք այնքան այնտեղ աղոթքներ են տեղի ունեցել, որ ինքը դառնում է զուտ աղոտքի վայր, սրփավայր։ Մատնելուն պես դու զգում ես այդ զորությունը եւ հրաշքներ են տեղ ունենում։ Իսկապես հրաշքներ։ Դրա համար եկեղեցու կանոնով մենք պիտի այդ արարողությունների ներկա լինենք եկեղեցու։ Չի արկելվում, եթե մարդ նստած է ավտոբուսի մեջ, օթանավի մեջ, կարող է աղոթել։ Իհարկե կարող է։ Փողոցով քայլում է, կարող է աղոթել։ Իհարկե կարող է աղոթել արգելք չկա։ Մարդ հիվանդ է, պարկած է, կարող է աղոթել։ Իհարկե կարող է աղոթել, բայց սրբագործությունները պարտադիր են, որ տեղի ունենան բուն եկեղեցիներում։ Եվ պատարակները, եւ ժամերգությունները, եւ մկրտությունները, եւ սակադրությունները, եւ մաղթանքները երեխային, մայրին 40-ից հանելը, խաչը օրտնելու, աղը, մատաղը օրտնելու, բոլոր սրբագործությունները կատարվում են սրբագործված տաճարներում, որոնք դառնում են ճշմարիտ եկեղեցի աղոտ կանելու հավաքատեղի որտեղ սրբագործված են։ Աստծո հատուկ բնակության վայր է։ Եկեղեցու հայրերը ասում են. «Հոծված եկեղեցիներում Աստված ամենախիտ ձևով ներկայ է այնտեղ»։ Եվ այդ զորությունը այնտեղ է։ Մարդ մտնելուն պես հորտության տակ է ընկնում։ Ինքնել է սրբագործվում եւ օրտնվում, էյափոխվում։ Հոգևոր առումով, հոգևոր ձևով մագնիսացվում է։ Այդտեղ է որ չար ուժերը չեն կարողանում գործել։ Մարդ ամենապաշտպանված ձևով է իրեն այնտեղ զգում պաշտպանված է հոգևոր դաշտով, հատուկ մտնոլորտով։ Եկեղեցիներում սեր եւ միաբանություն հաստատելու նպատակով Սուրբ Օգոստինոսն ասում է. «Միություն բոլոր բաներում, ազատություն երկրորդականներում, սեր ամեն ինչում, սեր, որը լրումն է բոլոր օրենքների եւ ցանկալի է, որ սիրո մտնոլորտ տիրի բոլոր եկեղեցիների միջև եւ ամեն օր սիրով զորանա Քրիստոսի եկեղեցին, որ մի է ընդհանրական, առաքելական եւ սուրբ։ Ահա թե մենք ինչու մեր շփաթվա ամեն 7-րդ օրը Կիրակի օրը, Տերունական Սուրբ Հարության օրը պարտադիր պիտի լինենք։ Տեսնենք թե ինչպես է կատարում Սուրբ Պատարագ, որտեղ հաց Եվգենին վերածվում է Քրիստոսի մարմնին եւ արյան։ Պատկերացեք սկիհը, Սուրբ սեղանի վրա։ Սկիհը իրենից խորհրդանշում է Սուրբ Գույս Մարիամ Աստվածածնին, նրա ներքին մասը, արգանդը, Սուրբ արգանդը Նաշխարի Եվգենին բուն Քրիստոսի մարմինը եւ արյունն է։ Սուրբ ոգին մտնում է այդ սկիհի մեջ, աստվածածնի մեջ եւ տալիս է մեզ ֆիզիկապես բուն Հիսուս Քրիստոսին, Աստծո որդուն։ Եվ ամեն անգամ պատարակի մենք այդ խորհրդին ենք մասնակցում։ Ինչպես լույս աշխարհը գալիս Քրիստոս եւ այն բաժանվում է որպես հաղորդություն բոլորիս, մատաղ է դառնում մեր մեղքերի թողության, խաղության համար, մեր փրկության համար։ Ամեն անգամ մենք ներկա ենք նաև Քրիստոսի խաչելությանը, որտեղ ամենամեծագույն աշխարհի մատաղը հենց ինքն է՝ Հիսուս Քրիստոս։ Եվ այդտեղ եկեղեցու մենք միշտ մոմ ենք վառում եւ խունկ ենք ծխում։ Ինչու խունկ։ Աստվածաշնչում գրված է։ Եվ մենք ամեն օր այդ աղոթքը ասում ենք։ Ուղիղ եղեցին աղոթքիմ, ինչպես խունկը առաջի քո Տեր։ Խունկ ամենահաճելի բուրումնավետ հոտն է Աստծո առաջ։ Եվ մենք ասում ենք, ինչպես հաճելի է խունկը քեզ համար Աստված, թող մեր աղոթքն էլ քեզ համար խունկի պես հաճելի լինի։ Խնգարկելով ենք աղոթում, որ խունկի հետ բարձրանա վերև մեր աղոթքը։ Եվ մոմ ենք վառում մոմը անարյուն աղոտք է, ոչ կենթանական աղոտք, որ լույս է, լույսով մենք այդ լույսի միջոցով մեր մատաղն ենք համեստ բերում։ Եկեղեցու օրտնված մոմն ենք գնում, սա մեր մատաղն է։ Եվ այդ մատաղի միջոցով աղոթում ենք։ Հա թե ինչու է կարևոր գտնվել եկեղեցում։ Մեր մոմը վառել, մեր մատաղը բերել, խունկի արկայությամբ, մոմի լույսի արկայությամբ մեր աղոթքը վեր առաքել առաստված։ Այդ սրբագործված տաճարում որտեղ ներկայացված եւ տվյալ սուրբը եւ պահապան հրեշտակը որտեղ այդտեղ են կատարվում ամեն օր ժամլիգություններ, պատարակներ, արարողություններ։ Ինքը ամեն անգամ սրբանալով սրբանում է, զորանալով զորանում է այդ տաճարը։ Մենք էլ դրա մասնակից եւ հաղորդակիցը պիտի լինենք։ Մենք բարտադիր է, գոնե շաբաթը մեկ անգամ Կիրակի ներքան գտնվել, որ Աստված տեսնի, որ մենք գալիս ենք, հարգում ենք, գնահատում ենք Քրիստոսի պատարակվելը, մատաղվելը մեզ համար։ Ապա ինչով ենք մենք քրիստոնյա Աստծո պատվիրանն է կատարում։ 6 օրդ կաշխատես, 7-րդ օրդ կտրամադրես Աստծուն։ Ուր պիտի մենք տրամադրենք մեզ Աստծուն։ Հենց Աստծո տան մեջ, Աստծո տունն ենք այցելում, գալիս ենք Աստծուն, այցելության, իր օրդությունը խնդրելու, վերմեղքերի թողության համար, աշխարհից խաղության համար, հիվանդների բժշկության համար, մեր երկրի բարգավաճման համար, մեր բանակի զորացման համար տարբեր բաների համար գալիս եւ խնդրում ենք աստծո մոտ են գալիս եթե ես պիտի մի բան խնդրեմ պիտի գնամ նախարարի մոտ վարչապետի մոտ նախագահի մոտ քաղաքապետի մոտ յուղապետի մոտ բայց ամեն շաբաթ Կիրակի Գյուր Տեր Թագավոր Թագավորների Թագավորի մոտ դիգամ իր տուն իսկ դա եկեղեցին է սրբագործված վայրը դա պարտադիր է մեզ համար եկեղեցին, որ մեր մայրն է, մեր փրկության ճանապարհն է մեզ տալիս, որն էլ մեզ փրկում է։ Խազի բուն եկեղեցու գլուխը հենց ինքը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է, մեր փրկիչն է։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա մայիսի 30-ի թողարկումը։ Եկեղեցին Աստծո բնականան թեմայի շուրջ մեր տաղավարում մեկնաբանություններ էր անում Պարքև arczepiskopos Մարտիրոսյանը։ Հաղորդումը պատրաստել են խմբագիր Վարդուի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը։ Աստված ձեզ հետ կհանդիպենք։